Baik. Nah, setelah kita mendengar kesuraian tentang telaga ini, maka seorang muslim hanya menjalani sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa termasuk dari orang-orang yang minum dari telaga. Yang pertama, jangan membuat perkara baru dalam agama. Jangan membuat perkara baru dalam agama. Dia yang kedua, dari dia membersihkan dirinya membersihkan hatinya dari menipu kaum muslimin benci kepada kaum muslimin atau benci kepada pilihan umat ini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dalam hadis dikatakan al-mar'u ma'a man orang yang pertama orang yang dicintai orang yang dicintai bersama para sahabat Rasulullah dan kaum mukmin maka dia akan bersama mereka. Nah, kemudian yang ketiga hendaknya menjauhkan dirinya dari membuat kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, tidak seorang seorang itu berusaha untuk menjauhi dosa besar dan dosa secara umum dan banyak berpada kepada Allah Subhanahu wa taala. para ulama menyebutkan hal ini sebab hadis Nabi innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu jadi sifat itu cakup seluruh yang disebutkan itu tadi maka hendaknya setiap muslim usaha untuk dekatkan diri kepada Allah istiqamah yang terperang dan sunnah dan jalan sebab-sebab yang kita sebutkan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bagi orang-orang yang dimuliakan hidup dari telaga takut Allah sallallahu alaihi wasallam kita berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaganya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan rahmatnya minum dari telaga beliau siapa yang minum darinya kita akan sama-sama kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala وليس قصدي لما كان يجوز وهو تعرف والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة لما iman tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang berdosa, al-khatiin, orang-orang yang bersalah, di yaumil qiyamah pada hari kiamat. وعلى الصراط الربا شفاعة اليوم بأدق الصراط جابت البدن ويخرجهم يوم جهنم يقول الوقت mereka dari من neraka جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة إلا له شفاعة إذا صار النبي كن فهذه يوم من الشفاعة وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين في تقدير dibaca وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون dan demikian pula as-siddiqun orang-orang yang siddiq nah yang terpercaya dan membenarkan apa-apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah wasyuhada dan para syuhada wasalihun dan orang-orang yang salih mereka juga mendapatkan kemuliaan untuk memberi syafaat Walillahi ba'da dhalika taqaddum katsir. Dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak. Iman yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Wal khuruj ila an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru qahama. Jadi kita harus beriman tentang adanya nanti yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan sudah menjadi arah. Dalam poin ini, kegelapan tentang keimanan terhadap syafaat dan syafaat itu arti secara bahasa dari kalimat asyafa. Asyafa lawan dari ganjil. Lawan ganjil apa? Kena. Sesuatu kalau punya pasangan, dia namanya syafa. Syafa. Punya pasangan. Dikatakan syafa, seorang yang meminta, dia minta kepada orang yang dia minta kepada dia, maka seakan-akan dia berdua. Maka dikatakan syafa. Tahan ini? Nah, nah hakikatnya yang dua dalam secara bahasa yaitu meminta. Dan Syafi'i meminta kepada yang masyukur lahu dalam satu hajat atau apa yang dia butuhkan. Nah, ini makna secara bahasa. Secara istilah, syafaat itu adalah nama umum mencakup seluruh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mati pada hari kiamat, termasuk syafaat. Di mana saja pada hari kiamat Nabi berdoa, Nabi Muhammad untuk umatnya secara umum atau khusus maka itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terharga. Paham? Ya? Jadi dari satu syafaat secara istilah adalah nama umum yang mencakup seluruh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya pada hari kiamat. Maka setiap dia berdoa pada hari kiamat itu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. هذه سنة من تلك الشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقرابة من الشفاعة به بمليك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى نوع يوم جلسكم عند الشفاعة تسود هذا الناس إيه. يوم جلسكم عند الشفاعة تسود Kita akan menerangkan secara rinci sekarang beberapa jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai para ulama menghitung, Nabi memiliki tujuh syafaat. Bagian lain menghitung delapan syafaat. Yang menghitung tujuh sebenarnya tidak berbeda dengan menghitung delapan. Bahkan yang menghitung tujuh pada satu poinnya dia bagi dua. Dia bagi dua, menjadi delapan. Kalau begitu kita detailkan sekalipun syafaat Rasulullah itu ada delapan. Yang pertama adalah syafaat al-Mutma. Syafaat al-Mutma, syafaat yang paling besar, paling umum. Yaitu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli mawqif. Ahli mawqif. Ketika seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya berkumpul di pada mahsyar dalam keadaan yang mengerikan Ketika matahari diletakkan di atas kepala, ya. hanya sejarah satu mil. Dan setiap manusia berkeringat keringat kadar amalannya. Dan satu hari di mungkin itu lamanya seperti 50 tahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan satu kemurkaan dia pernah murka di dunia. Seperti itu. Sehingga para nabi dan para rasul Ucapan yang ketiga didatangi oleh manusia supaya mempercepat kitab ucapan Nabi Rasulullah itu nafsi nafsi. Jadi ini Iswai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dia memberi syafaat. Dari itu dikatakan syafaat di dunia. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi tidak diberikan kepada seorang Nabi pun selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Maka Contoh sendiri bagaimana umat datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian setelah itu datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Semuanya eh, tidak. Hanya berkata diri sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Analah adalah. Saya yang memiliki itu, saya memiliki itu. Maka pergi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau tersungkur sujud di bawah arah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan dari salam Allah salam bersabda, beliau terangkan maka waktu itu saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang dibuka untukku. Jadi beliau waktu itu tiba-tiba mampu menguji Allah dengan pujian yang saat ini kata Nabi saya tidak pandai mengucapkan. Itu saat ini saya tidak pandai mengucapkan. Nah, Maka ketika itu setelah Rasulullah memberikan pujian maka dikatakan dia Muhammad irfa ra'atak wa salqa wa shfa shafa bai Muhammad angkatlah kepalamu mintalah kamu akan diberi berilah syafaat untuk akan diberi mintalah syafaat untuk akan diberi nah Alhamdulillah, syafaatul umma Nabi Muhammad memohon kepada Allah supaya dipercepat kisahnya manusia. Kisahnya manusia dipercepat. Nah, ini syafaat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang kedua, Syafaat yang kedua أمام الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم untuk sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada Coba Nabi kepada sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada Para ulama berdalilkan untuk jenis syafaat ini dengan hadis Ubdasya dan Ibn Syafat. Ketika dia berkata, Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk mereka. Kata Nabi Anta Mim. Kita janjikan. Nanti akan diwakan selalu dari mereka. Nah. Baik. Ini yang kedua. Kemudian jenis syafaat yang ketiga. Yaitu syafaat. Rasulullah SAW untuk penduduk surga tepat Rasulullah SAW untuk menulis sokat sehingga lebih ditinggikan lagi derajat jadi terus sokat ya. ditinggikan lagi derajat nah ditambah derajatnya sehingga lebih tinggi naik ke sorak mak sorak berderajat bertingkat-tingkat sering dengan amalan seorang hamba iya kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Syarat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib sehingga diringankan untuknya siksaan. Sehingga diringankan untuknya siksaan. Dan Abu Talib adalah penghuni neraka yang besar dalam neraka dan mendapatkan siksaan yang paling ringan. Itu pun siksaan yang paling ringan dia menyangka bahawa dia yang paling berat siksaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa siksaan itu? panaskan rontak. Nah, dari uh, eh, api dimasukkan ke dalamnya tadinya, maka menjadi hilang sisi kepalanya. Nah, ini siksaan yang paling tinggi dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksaan yang dia dapat? Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kesuruh dari api neraka. Ini syafaat yang ke? Berapa? Yang keempat untuk diri syafaat ini tidak diintai oleh ahli bidah, tidak ada diintai dari kalangan ahli bidah. Empat jenis syarat berikutnya, ini yang terdapat jenis pemikiran terhadap ahli bidah. Ini empat jenis syarat berikutnya yang akan disebut tersebut berkat oleh Imam Al-Bahari rahimahullah taala. Baik. Iya. Baik. Yang kelima, syafaat yang kelima, yaitu syafaat Rasulullah SAW terhadap pelaku dosa besar. Terhadap pelaku dosa besar. Dan tentang pelaku dosa besar, itu ada dua syafaatnya. Tapi di sini kelima dan kenal. Ya. Bagaimana itu? Ada pelaku dosa besar antara timbangan kebaikan dan kejelekannya, kejelekannya lebih banyak. Artinya kalau kejelekannya lebih banyak ke mana arahnya? Ke dalam berat. Kan begitu ya? Maka dengan syafaat Rasulullah SAW, dia pun diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi diingat kebaikan. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang kelima. Jenis yang keenam, pelaku dosa besar sudah masuk di dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Kemudian Nabi memberi syafaat, kemudian setelah itu dia keluar dari neraka. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat di akhir kala ini dimulai. Syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar dan besar. Syafaat juga didapatkan oleh orang yang berbuat dosa besar dan besar. Baik, ini syafaat jenis yang ke enam. هي البدع اهل البدع ذلك لنا الخوارج والمعتزله الخوارج والمعتزله تنجلى فيها خوارج خرج الرسول صلى الله عليه وسلم dari Islam itu kan prinsipnya خوارج Karena itu tidak pantas dikatakan dia keluar lagi dari neraka. Jadi itu prinsipnya khawarij sehingga dia mengingkari syafaat. Kalau Mu'tazilah prinsipnya apa? Pelaku dosa besar di manzilah dengan manzilah lain. Dalam satu kedudukan antara dua kedudukan. Antara iman dan kekufuran, antara iman dan kekufuran. Jadi bukan kafir bukan kurang muslim. Karena itu kalau dikatakan dan neraka dikeluarkan bertentangan dengan prinsip mereka, karena itu mereka dicari. Demikian lah namun tidak dari dulu. Bikin dulu kesimpulan-kesimpulan. Bikin kesimpulan-kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, baru cari lagi baru jadi dalil. Maka kalau tidak dapat dalil atau ada dalil menimpi kesimpulannya langsung ditolak. Langsung ditolak. Wallahul musta'an. Jadi juga ini perbuatan sebagian orang ya, kerjanya berbuat dahulu dan setelah berbuat baru cari apa dari utama. Nah, ini dari perkara-perkara yang tercerah tidaknya setiap salah ini menjadi hal yang seperti ini. Kita di sini untuk berilmu sebelum berikat dan beramal. Itu asal prinsip kita. Allah minta syafaat yang ke tujuh. Syafaat yang ketujuh itu adalah syafaat satu kaum dan kepada kelompok orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang sehingga mereka berada di al-araf berada di al-araf al-araf antara korban dan neraka maka Nabi memberi syafaat sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga dimasukkan ke dalam surga Kemudian syafaat yang ke-8 itu syafaat dari Rasulullah SAW kepada eh, orang-orang yang melewati jembatan. Nah, di Arafat al-Qiyamah dia berdiri di akhirat dan berdoa Allahumma salli salli ya Allah selamatkan selamatkan dia tiba ke surga maka lalu itu syafaat dan sendiri surga nanti ke dalam surga itu dia terhitung syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam saya ini tadi ada satu poin dari apa namanya masalah syafaat ini. Kita dengan apa yang dikatakan oleh ahli syafaat, kita akan kembali. Asalnya di dalam syarah ini, tidak terlalu. Cuma saya ingin tadi tentang masalah penetapan apa yang dikatakan oleh ahli syafaat. Baik, kita lihat di sini. Imam Bukhari Bahari, ketika menyebut tentang masalah syafaat, beliau hanya menyebut syafaat Nabi untuk orang yang berdosa. Kemudian syafaat di atas akhirat, di atas jembatan. Syafaat ada yang dikeluarkan dari neraka jahannam. Tiga jenis syafaat yang tersebut. Kenapa? Tapi di antara syafaat yang dihindari oleh ahli bid'ah. Karena itu beliau hanya terbatas menyebut hal tersebut. Bukan tiga saja, tapi delapan jenis syafaat itu yang disebut oleh para ulama kita di dalam masalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian syafaat itu tidak khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga untuk seluruh para nabi. Dan bukan untuk para nabi saja, tapi juga masuk di dalamnya para pendiri, pengkawinul, wasyuhada, bagaimana mereka juga memberi syafaat. Itu diterangkan dalam beberapa riwayat hadis. Para mereka memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para orang beriman memberi syafaat, dan juga yang terkiru dari manfil al tentang para malaikat. Nah, tapi di sini perlu diingat, Imam Al-Bahari memberikan uh, isyarat juga di sana. Kata beliau, Walillahi ba'da dhalika tafadhul kathir fi man yasha. Dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak bagi siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan yang sangat banyak. Kalau semua memberi syafaat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaik keluarga dari api neraka siapa yang ada dalam dalamnya keimanan sebesar darah atau sebesar bur akan dikeluarkan kemudian diberikan lagi siapa yang punya keimanan sebesar darah dikeluarkan sampai itu akhir kali orang yang paling terakhir keluar dalam neraka ada orang yang keluar dalam neraka dalam keadaan merata nah dia memohon kepada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dan saya tidak akan meminta permintaan lain selain dari itu. Maka dikabulkanlah permintaannya, dia pun dikeluarkan dari neraka. Begitu keluar dari neraka, dia melihat surga dari jauhan. Tak lama, setelah itu akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, dekatkanlah saya di surga. Saya tidak mempunyai permintaan kecuali itu. Maka dikatakan doa yang betapa khianatnya kamu anak Adam. Tadi kamu cinta mengatakan tidak akan menikah lagi. Akhirnya dia ulangi lagi ayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuburan. Dikabulkanlah. Doa yang tersebut. Dikataskan ke sorga. Begitu melihat sorga. Ya. Dengan penuh kenikmatannya. Tak lama tak tahan lagi. Berucap ya Allah masukkanlah ke dalam sorga. Setelah segera, sorga. Maka ucapkan ucapan yang sama. Dan Allah mengabulkannya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sorga. Maka dikatakanlah kepadanya sekarang kamu berhayal. Apa yang kamu inginkan? Berhayal. Itu berhayal, berhayal, berhayal, berhayal. Terus berhayal lagi, terus berhayal, berhayal. Sampai habis hayalnya. Lalu tidak, sesuatu sudah habis sudah dalam sekali. Atau Allah firman untuk kamu apa yang kamu hayalkan dan sesuatu kali lipat bersama lagi. Nah, itu utama. Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut yang paling terakhir keluar dari lepas. Okay. سنة حديث رواية البخاري طيب يجي كمان بقي أوقات ستلاقيكم تفضل كثير وطبعا يتنبيه في من يشاء فرسياتا الله لله يكون إشارة أو شفاعة له إلى المباشرة هذا شرطنا ضرب لنا الشفاعة شرط yang pertama ضرب لنا الشفاعة Allah mengizinkan bagi orang yang diberi syafaat untuk memberi syafaat Para nabi memberi syafaat. Para malaikat memberi syafaat. Para orang memilih memberi syafaat. Mereka tidak mampu memberi syafaat di dunia diri sendiri. Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka mereka memberi syafaat. Lalu, itu yang pertama. Ada pilih dari Allah. Syarat yang kedua, Orang itu mendapat syafaat, apabila yang diberikan syafaat ini, atau dimintakan untuknya syafaat, itu diribali oleh Allah Subhanahu SWT. Maka keluar dari darinya orang kafir. Orang kafir tidak diri baik. Terkhusus pada Abu Talib itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syafaat itu dengan dua cara. Dengan izin Allah dan dengan riba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Akan bil malaikati fis samawati la tudri syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an Allah Allahu liman yasha'u wa yarda. Tapi kalau banyak dari para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah hendaki dan siapa yang Allah ridai. Ya, Maka syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.